101.574-fatvo. Eriga xiyonat qilgan ayolga eslatma. Savol. Men 26 yoshli qizman. Bir hafta oldin ajrashdim. Bir yil oldin erimning uyini tark etib, 2 yoshli farzandim bilan ota-onamnikiga ketgan edim. Sevgi asosida qurilgan nikohimizning boshida qaynonamning uyida yashadik. Qaynonam hamma narsaga aralasha boshladi va hayot qiyinchiliklarini yengish hamda to'yimiz uchun olingan qarzni to'lashda erimga yordam berishim uchun ishlashimni talab qildi. Haqiqatan ham ish topdim, ishladim va unga yordam berdim. Yagona shartim qaynonamning doimiy aralashuvidan uzoqda, alohida yashashimiz edi. U menga buni va'da qilgandi. Uyda hamma narsani qaynonam boshqarardi. Erim esa e'tiroz bildira olmasdi. Aks holda onasi uni uydan chiqarib yuborishini aytardi. Qaynonam ham ishlar edi. Erimga kelsak, u bilan 2 yil yashab, uni boshida tanigan odamimdan butunlay boshqacha shaxs ekanini bildim. U shunchaki niqob ekan. U mening bor maoshimni olib qo'yar, o'zimga kundalik xarajat uchun ozgina pul berardi. Pulga muhtoj bo'lib qolsa yoki ishini tashlasa, tillalarimni sotishni talab qilardi. Men sotardim, ba'zida u o'zi ham sotardi. Ota-onamdan qarz olishimni so'rardi. va men olardim. Evaziga esa u menga hech narsa bermasdi. Men hamma narsadan mahrum edim. U doim menga vaziyatimni bilasan-ku, chida derdi. Hamyonini mashinasida yashirar va unda pul bor yo'qligini bilishga haqqim yo'qligini aytardi. Oramizdagi muammolar ko'paya boshladi. Men alohida uyga ko'chishni so'rashda davom etdim, chunki kim kirib, kim chiqayotgani noma'lum bo'lgan uyda yashashga o'rganmagan edim. Uning ajrashgan singlisi bor edi U ishlar va ish joyida bizning hududimizdan tashqaridagi mehmonxonada tunardi. U ziyoratga kelganida har kecha ko'chaga aylangani chiqib ketar va yarim tundan keyin qaytardi. Bu holat meni qoniqtirmasdi va yoqtirmasdim. Qo'shtirnoq ichidagi hurmatli erimga jamiyat bu uyning aholisi haqida nima deydi? Bu ayib-ku derdim. U esa men ular bilan gaplashaman. Bu menga ham yoqmaydi deb javob berar va meni gap bilan yupatib yurardi. Oxir oqibat u menga bu bizning odatlarimiz va tabiatimiz. Men onam va singlimni yolg'iz qoldirib, ulardan uzoqda yashay olmayman dedi. Ular arab bo'lmagan millat vakillari edi. Ota-onamga aytishga ikkilanib yurdim, chunki ular boshidanoq bu nikohga qarshi bo'lishgandi. Lekin men undagi xulq va qalb go'zalligini ko'rib turib oldim. Qanchalik ko'r bo'lgan ekanman. Oxiri u onasiga mendan shikoyat qilayotganini, onasi esa uni meni urishga va bolamni tortib olishga undayotganini eshitib qolganimdan so'ng ota-onamga aytdim. Bu oxirgi voqea bo'ldi va men uni tark etib, ota-onamning uyiga ketdim. U 2 haftadan keyin nima uchun uydan chiqib ketganimni bilish uchun keldi, lekin men unga gaplarini eshitib qolganimni aytmadim. Talabim ularnikida emas, alohida shar'iy uy edi. U rozi bo'ldi. Uyni ko'rganimizdan va u uyni ko'rgani borganidan so'ng fikridan qaytdi. Bu masala 2 yil davom etdi. Shu vaqt ichida u meni kim bilandir munosabatda bo'lishda va kimdir mening fikrimni buzayotganlikda aybladi. Bunga sabab otamning bir tanishi meni ish joyimdan olib ketayotganini ko'rib qolgani bo'ldi. O'sha kuni uni tasodifan ish joyimda uchratgandim. Erim esa pastda meni kutib turgan ekan. Menga ozor berishidan qo'rqib, o'sha odamdan meni tashlab qo'yishini iltimos qilgandim. Shundan so'ng u meni yomonotlik qilish uchun odamlar yubordi. yo onasining uyiga qaytaman yoki huquqlarimdan voz kechib ajrashaman. Men albatta buni rad etdim va ajrashishga qat'iy qaror qildim. Endi uy ham kerak emas edi. U menga nisbatan itoat da'vosini 2 marta ochdi. Oxiri men ajrashish uchun da'vo arizasi berdim. Lekin oxirgi 5 oy davomida men o'sha otam taniydigan, meni tashlab qo'ygan kishi bilan tasodifan gaplashib qoldim. U mendan taxminan 14 yosh katta. Unga boshimdan o'tganlarni aytib berdim. U meni qo'llab-quvvatladi va hayot haqida, odamlar haqidagi ba'zi narsalarni tushuntirdi. Ba'zi narsalarga sukut saqlab bo'lmasligini, bu odam bilan boshidan birga bo'lishim xato bo'lganini va hech kimning maslahatiga quloq solmay xato qilganimni aytdi. Keyinchalik bu kishiga nisbatan o'zimda intilish his qila boshladim. Ichimdan bu qilmishimni xato ekanini bilardim va bu tuyg'u meni doim qiynardi. Ayniqsa uni sevib qolganimdan keyin. Bilaman, u ham meni yaxshi ko'radi. Bu narsa rejalashtirilmagan edi. Biz bir necha bor uchrashdik, ko'rishdik, o'tirdik va ko'p gaplashdik. Hatto u men hali ajrashmasimdan oldin menga uylanmoqchi ekanini aytdi. Men ham buni xohlayman, lekin keyinroq, ayniqsa bu munosabatlar boshlangan sharoit tufayli qarshiliklar bo'lishidan qo'rqaman. boshqa bir erkakning nikohida bo'la turib boshqani sevib qolganim uchun Allohdan qo'rqaman. Vaholanki erimni tark etganimga 1 yil 3 oy bo'lgan, ajrashganimga esa taxminan 2 hafta bo'ldi. Qilgan ishlarim haqida menga yo'l ko'rsating. Men xato qildimmi? Qilgan ishim harommi? O'zim bilan doim ziddiyatdaman va qattiq hayronlikdaman, chunki Allohning g'azabini keltirishni va gunoh ish qilishni xohlamayman. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Birinchidan, siz bir qator ochiq oydan shariatga xilof ishlarni sodir etgansiz. Shu bois xatingizning oxiridagi chunki Allohning g'azabini keltirishni va gunoh ish qilishni xohlamayman degan so'zlaringizdan ajablandik. Har qanday holatda ham bu ma'siyatning shumligi va uning asarlaridan biridir. Ya'ni u aqlni va egasini to'g'ri yo'lga boshlovchi nurni to'sib qo'yadi. Ibn Qayyim rahimahulloh gunohlarning asarlarini bayon qilib shunday degan: Gunohning asarlaridan biri gunohlar aqlni buzadi. Aqlning nuri bor. Ma'siyat esa aql nurini albatta o'chiradi. Agar uning nuri o'chsa, u zaiflashadi va kamayadi. Ba'zi salaf solihlar inson aqli uni tark etmaguncha Allohga itoatsizlik qilmaydi deyshgan. Bu ochiq-oydin haqiqatdir. Chunki agar insonning aqli o'z joyida bo'lsa, u Parvardigorining qabzasida bo'la turib, u zot uni ko'rib, uning yerida, uning bisotida bo'la turib, farishtalar guvoh bo'lib qarab turganida Qur'on vazi qaytarib, iymon lafzi qaytarib, o'lim vazi qaytarib, dozah vazi qaytarib turganida uni ma'siyatdan to'sgan bo'lardi. Gunoh tufayli dunyo va oxirat hayridan boy beradigan narsalari undan oladigan xursandchilik va lazzatidan necha barobar ko'pdir. Sog'lom aql egasi shuncha narsani mensimaslikka va yengil sarashga jur'at qiladimi? Gunohning asarlaridan yana biri agar gunohlar ko'paysa, egasining qalbiga muhr bosiladi va u g'ofillardan bo'lib qoladi. Ba'zi salaf solihlar Alloh taoloning kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yo'q, aslo. Ularning qilgan kasblari qalblariga mog'or zang bo'lib o'rnashib qolgandir oyat haqida bu gunoh ustiga gunohdir degan Hasan Basri bu qalb ko'r bo'lgunicha gunoh ustiga gunoh qilishdir degan boshqalar gunoh va ma'siyatlari ko'payganda ular qalblarini o'rab oldi deyishgan. Mutaffifun surasi 14-oyat. Aslida gap shundaki, qalb gunohdan zanglab qoladi. Agar gunoh ko'paysa, zang g'olib kelib, oyatda aytilgan ron mog'orga aylanadi. Keyin yana g'olib kelib, bu narsa uning tabiatiga, so'ng qulufga va oxir oqibat muhrga aylanadi. Shunda qalb g'ilof va mog'or ichida bo'lib qoladi Agar hidoyat va basiratdan keyin unga shu narsa yetsa, u to'ntariladi va ustki qismi pastga qarab qoladi. O'shanda uning dushmani shaytoni va nafsi uni boshqarib, xohlagan yeriga yetaklaydi. Manba Ibn Qayyim rahimahullohning Dard va davo kitobi yoxud al jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi 39-bet. Afsuski, shuni ta'kidlashimiz joizki, sizning har bir ma'siyatingiz boshqa bir ma'siyatga yetaklagan oxir oqibat fikru qalbingizga ta'sir o'tkazib, ularning nurini so'ndirgan. Ikkinchidan, siz qo'l urgan shariatga xilof ishlar quyidagilardan iborat. Birinchisi, birinchi eringiz bilan turmush qurishdan oldin boshlagan harom munosabatingiz. Bu sizning bu sevgiga asoslangan nikoh edi degan so'zlaringizdan va uni sizga munosib emas deb hisoblagan oilangizga qarshi chiqishingizdan ko'rinib turibdi. Endi esa bir kishiga turmushga chiqqan holda boshqa bir kishi bilan xuddi shu xat harakatni takrorlayapsiz. Ikkinchidan, ko'rinishidan sizning kasbingiz nomahram erkaklar bilan aralashish, ihtilot bilan bog'liq. Agar bu taxminimiz to'g'ri bo'lsa, bunday holat gunoh hisoblanadi. Biroq, agar bunday aralashish bo'lmasa yoki ishingiz bank va sug'urta kompaniyalari kabi shariat harom qilgan sohalarda bo'lmasa, demak siz gunoh qilmayapsiz. Ibn Qayyim rahimahulloh aytadi: Ayollarning erkaklar bilan aralashishiga imkon berish barcha balo va yomonliklarning asosidir. Bu umumiy balolar tushishining eng katta sabablaridan biridir. Xuddi umumiy va xususiy ishlarning buzilishiga sabab bo'lgani kabi, erkak va ayollarning aralashishi fahsh va zino ko'payishiga sabab bo'ladi. At-Turuqul Hukmiyya 407-bet. 3-dan, eringizning ruxsatisiz uydan chiqib ketish. Bu ketishingiz uning onasidan eshitganlaringiz va u onasiga qilgan shikoyatiga asoslangan edi. Biroq bu sizga eringizning ruxsatisiz uydan chiqishga huquq bermaydi. Siz eringizdan alohida mustaqil uy talab qilishga haqli bo'lsangiz-da, nikohning boshida bu huquqdan voz kechib, uning onasi bilan yashashga rozi bo'lgansiz. Hayotiy qiyinchiliklarda unga yordam berishga va qarzlarni to'lashga rozi bo'lganingizda, uning shartini bajarishga kelishib, buni o'zlaringizdan bo'lgan ilm va fazilat egalari bo'lmish islomiy qozilar yoki hakamlar orqali majburlashingiz ma'qulroq bo'lardi. Ammo sizning bu harakatingiz va ruxsatsiz chiqib ketishingiz joiz emas. Alloh taolo hatto iddasi davom etayotgan taloq qilingan ayollarning ham uydan chiqishini man etgan ekan. Turmush qurgan ayollar haqida nima deyish mumkin? Alloh taolo aytadi: ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa النساء li'iddatihinna wa ahsul العدة Ey payg'ambar, Qachon sizlar, ya'ni mu'minlar ayollaringizni taloq qilsangizlar, ularning iddalarida, ya'ni poklik paytlarida taloq qilinglar va idda sananglar. Wattaqulloha robbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna va la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina. Parvardigoringiz bo'lmish Allohdan qo'rqinglar. To iddalari tugaguncha ularni o'zlari yashab turgan uylaridan haydab chiqarmanglar va ular o'zlari ham chiqib ketmasinlar. Faqat ular ochiq fahshlikni, ya'ni buzuqlik yoki behayolik kabi qiliqlarni qilsalargina yashab turgan uylardan haydab chiqarilurlar. Va tilka hududulloh va man yata'adda hududalloh faqad zalama nafsahu. Bu Allohning qonun chegaralaridir. Kimki Alloh chegaralaridan tajovuz qilib o'tsa, aniqki u o'ziga zulm qilibdi. La tadri Alloh yuhdisu ba'da zalika amra. Siz bilmassiz, Ehtimol Alloh bu taloqdan keyin biror ishni paydo qilar. Taloq surasi 1-oyat. 4-tinchisi Ushbu shariatga xilof ishlarning eng qabihi va eng jirkanchi o'sha gunohkor jinoyatchi bilan qilgan harom munosabatingizdir. U o'zini sizni dunyo muammolaridan qutqaruvchi qilib ko'rsatib, hakim, nasihatgo'y libosini kiygan, yuvosh qo'zichoq suratda ko'rinib, ichida esa yirtqich bo'ri va ayyor tulkining tabiatini yashirgan Qanday qilib bu jinoyatchi siz bilan uchrashishga, gaplashishga, birga o'tirishga va siz bilan bemalol bo'lishga rozi bo'ldi? Hatto u butun pastkashligi va surbetligi bilan siz hali boshqa birovning nikohida bo'la turib, sizga uylanishni taklif qildi. Qizig'i shundaki, siz birinchi eringiz haqida u yaxshilik niqobini kiyib olgan edi. Men uni tanlaganda ko'r bo'lgan ekanman dedingiz. Xo'sh, hozir o'zingizni ko'zi ochiq deb hisoblaysizmi? Yo'q, Allohga qasamki, unda emas. Birinchi eringiz bilan bo'lgan ko'rligingiz hozirgisidan yengilroq edi. Unda siz hali nikohlanmagan edingiz. Hozir esa eringiz bo'la turib, o'sha jinoyatchi bilan harom munosabatda bo'ldingiz. U siz bilan eringiz orasini buzish, qalbingizni unga nisbatan tosh qilish va uyingizga qaytishni yomon ko'rsatish bilan cheklanmay, ustiga ustak boshqaning nikohida bo'lgan ayolga uylanish taklifini qo'shdi. Qilgan ishingiz shubhasiz haromdir. Bu ish hatto g'ayridinlar nazarda ham jirkanch va past ish sanaladi. Hech bir er o'z xotinining sizning holatingizda bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Birorta aqlli odam shariat hukmlarini biladigan musulmonni qo'ya turing, uylanishdan oldin o'z yomon xulqini ko'rsatib qo'ygan bu jinoyatchiga turmushga chiqishingizga rozi bo'lmaydi. Bu siz uchun u bilan yana bir achchiq tajribani boshlamaslikka kifoyadir. U sizning eringizga qilgan ushbu xiyonatingizni, uning o'zi bilan munosabatda bo'lganingizni unutadi deb o'ylaysizmi? U sizga yana shu ishni takrorlamaydi deb ishonadimi? U bilan aloqani uzishda ikkilanmang. Chunki bu bir tomondan harom munosabat bo'lsa, ikkinchi tomondan bunday qabih va harom ishlarni qilgan odam ishonib bo'ladigan er bo'la olmaydi. 3-dan Umid qilamizki, pushaymonligingiz va o'zingizni hisob-kitob qilayotganingiz haqqi qaytishiga, yomonlik uchun sizni malomat qiladigan va toatlardagi kamchiliklaringiz uchun koyidigan nafsi lavvomangiz tirikligiga dalil bo'ladi. Shaytonning izidan ergashdan saqlaning. chunki u halokatga boshlaydi. Alloh taolo shunday deydi: Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatish shayton. Ey mu'minlar, shaytonning izidan ergashmanglar. Va man yattabi' khutuwatish shaytoni fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Kim shaytonning izidan ergashsa, bas albatta shayton buzuqlik va yomonlikka buyurur. ولولا fadlullohi alaykum عليكم rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Agar sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, sizlardan biron kishi biror gunohdan pok bo'lmasdi. Nur surasi 21-oyat. Pushaymonlik va tavba qilish imkoniyatini boy bermang. Insonga na dirham, na dinor, na yaqin do'st va na shafoatchi foyda beradigan pushaymonlikdan barmoqlarini tishlaydigan kun kelishidan oldin Allohga tavba qiling. Alloh taolo aytadi: ويوم يعض الظالم على yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasul sabila. U kunda bu zolim qo'llarini, barmoqlarini tishlab nadomatlar qilib der: "Eh, qanida men ham payg'ambar bilan bir yo'lni tutganimda edi. Ya vaylata laytani lam attakhidh fulanan khalila." O'lim bo'lsin menga. Qanida men falonchini do'st tutmaganimda edi. Laqad adallani aniz zikri ba'da iz va kana shaytonu lil insani khazula. Aniqki menga eslatma Qur'on kelganidan so'ng o'sha falonchi meni yo'ldan ozdirdi. U kunda shayton hayoti dunyoda o'ziga ergashgan barcha insonni yordamsiz qo'yguvchidir. Furqon surasi 27-29 oyatlar. O'zingizni gunohlardan poklash, diningiz, iymoningiz va iffatingizni saqlash uchun quyidagilarga amal qiling. Birinchisi, Namozni o'z vaqtida xushu va xudu bilan ado eting. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ara'aytum law anna nahron bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Ma taqul? Zalika yubqi min daronihi?" Aytinglarchi, tangizning eshigi oldida bir anhor bo'lsa-yu, unda har kuni 5 mahal yuvinib tursa, kirini qoldiradimi? Nima deysiz? dedilar. uning kiridan hech narsa qoldirmaydi deyshti. Fadalika mislu salavatil khams yamhulloh bihi xatoya. Mana shu 5 vaqt namoz kabidir. Alloh ular bilan xatolarni o'chiradi dedilar. Sahih Buxoriy 528-chi, Sahih Muslim 667-hadis. chi Ikkinchidan, Allohga toatda bo'lgan mustaqima ayollardan iborat solih hamrohlar bilan bo'lish. Abu Musa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. rasululloh sallallohu alayhi va sallam Masalul jalisi solihi val jalisi su'i kamathali sohibil miski va kiril haddadi. Solih suhbatdosh bilan yomon suhbatdosh mushk sohibi bilan temirchining dam urgichiga o'xshaydi. La ya'damuka min sohibil miski imma tashtarihi aw tajid riha. Mushk sohibidan quruq qaytmaysan, yo uni, ya'ni mushkni sotib olasan, yo go'zal iforini tuyasan. Va Vakirul haddadi yuhriqu badanaka aw thawbak aw tajidu minhu rihan khabitha. Temirchining dam urgichi esa badaningni yoki kiyimingni kuydiradi yoxud undan noxush hid tuyasan. Sahih Buxoriy 2101, Sahih Muslim 2628 hadis. Imom Navoiy rahimahulloh aytadi: Bu hadisda solihlar, yaxshilik, muruvvat, go'zal xulq, varo, ya'ni taqvo, ilm va odob ahli bilan o'tirishning fazilati hamda yomonlik ahli, bid'at ahli, odamlarni g'ibat qiluvchilar, fojirligi va bekorchiligi ko'p bo'lganlar kabi mazammat qilingan toifalar bilan o'tirishdan qaytariq bor. Sahih Muslim sharhi 16-mujallad 178-bet. 3. Qo'shiq, musiqa asboblari va harom ko'ngilochar narsalarni eshitmaslik. Alloh taolo aytadi: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. Odamlar orasida shunday kimsalar ham borki, ular bilimsizlik bilan o'zgalarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun va u yo'lni masxara qilish uchun behuda so'zlarni, musiqani sotib olur. Ula ikalahum azabun muhin. Ana o'shalar uchun xor qilguvchi azob bordir. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى mustakbiron كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا qachon unga bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa go'yo ularni eshitmagandek go'yo quloqlarida og'irlik karlik bordek kibru havo bilan yuz o'girib ketur fabashshirhu bi'azabin alim bas unga alamli azob haqida xush xabar berib qo'ying Luqman surasi 6 va 7 oyatlar Ibn Qayyim rahimahulloh aytadi Qo'shiq aytuvchilar va uni tinglovchilar Qur'on o'rniga qo'shiqqa qanchalik ko'p e'tibor qaratsa, shunchalik ko'p ma'lumot oladilar. Buning sababi shundaki, qo'shiq va musiqa asboblari bilan mashg'ul bo'lgan holda ilm va amal jihatidan hidoyat yo'lidan ozmagan birorta kishini ko'rmaysiz. Bunday odam Qur'ondan ko'ra musiqani tinglashga ko'proq moyil bo'ladi. Hatto unga ham musiqa, ham Qur'on taqdim etilsa, birini ikkinchisidan afzal ko'radi. uning Qur'on tinglashi qiyin bo'ladi. Ba'zida esa holatda uni qorining ovozini o'chirishga, uning qiroatini uzun deb hisoblashga, qo'shiqchining navbatini uzaytirishga va qo'shiqchining vaqtini qisqa deb his qilishga undaydi. Ig'osatul Lahfon 1-mujallad 240 va 241-betlar. So'zimizning xotimasi o'laroq Shayx Solih Favzon hafizahullohning quyidagi so'zlarini keltiramiz. Musulmon kishi gunohlardan tavba qilishi va Alloh taoloning buyrug'iga bo'ysunish hamda o'zining Allohning azobi va g'azabidan qutqarish uchun bunga shoshilishi vojibdir. Nafs va shaytonga bo'ysunib, ma'siyatda davom etishi yoki tavbani kechiktirishi joiz emas. Odamlarning ma'lumotiga qaramasligi kerak, balki odamlardan emas, Allohdan qo'rqishi vojibdir. Agar ular ma'siyat qilayotgan bo'lsalar ham, ularga ergashishi joiz emas. Shuningdek, ahlini ham tavba qilishga majburlashi vojibdir. Chunki Alloh taolo shunday deb buyurgan: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة Ey mo'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlangiz. Tahrim surasi 6-oyat. Alloh azza va jallaning g'azabi keladigan ishlarda ularga yon bosmasligi kerak. Manba Al-Muntaqo min Fatawa al Fawzan, 2 jild 293-bet. Vallohu a'lam.